Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Sining kemarin kelinga melebihi InsyaAllah Ya suwewe Ibu mana sesi mebaki isi parengarangan ritujunna masalah masalah agama ta Naya yamela wala asa parengarangan pada risi yang hari aritu mengenai jenne sini kemarin kaleng malabi patanru papakasiwang na panurungki pengala taala <clears throat> Ina ritu sempajang puasa seke si bawa indrekeng haji. Yero puasa eh. Detu na mangki tuma jenne pa. Apa asa puasa ta? Nasaba eh biasa betengenang eh. eh puraki mandi subuh matiin ruki eh berarti eh dengan digaga jinne ha tu moto masuk pajak subuh tetek lima lewat cek dia barak enak tu moto eh napa ki yang kejene ta jadi ero puasa eh Dito na mangki tumak jenne napas sa puasa ta makotoro sakae eh. Dito na makada pura pi majin ni tahu napa di lomak ke maja sekat pitara. Ya rigi pura pi majin ni napa di lona maja sekat warang parana. Makotoro pakai siwi yang haji e, de na yamanan na pakai siwi yang haji e, e perlu jenne. Pansana yero lawe matanri jumrah akaba jumrah usta jumrah ula eh de to na perlu angka bajenne asama atan rina tawe eh? namuni dega kejene, nah, na makotoro wokofo e kiarafa eh, eh makasimmi mi ka kejene tana saba ya makasing pemegai betang nang e baca akorata ibamagay sikiri tana ya kia de to nang caji Sarak iro makke de engke pe jinit na tau eh, na pa di bokko po. Ah, ini ko temu na masum pa jaloro. Ah, ena ro. Ena apa ni perlu tu mak jinit. Makko toro abening e eh, barakna aku mina. Aki musdali pada to na perlu tu mak jinit. Nah, kami tu eh eh ya lelenge eh, bansane kena na eh tau apo eh makasinge kung kajenet ta kotor saie betangan eh, tapi eh, mega yero gau gau kena lah, rokon na lah. eh pak yang haji de na parlu jenne na yaki ya sempajange ya, sempajange eh. bawang de na jaji na riko de gaga jenne na tawe aku matengak ki mas sempajang na te rusak jenne ta eh mesti eh rusak ti sempanyata mesti lo ki majen, ni memang napa yu lagi memang eros sempajatan sebab dia nesa ku dia punya letuk ha sini ngemasalah bi, eros tengok-tengok na jin ni eh <clears throat> eh tanyamua bawang eh betang nang eh pembersihan secara ritual tuan api kacing na sebab temelo makasih biang dari pengalat Taala. Ya memang ero tujuan utama na inar itu meloki mengolo di pengalat Taala mesti pacingi wi ale tadi di merota. Nah ya kia ya, teniamu abawang akacingan na ale tasi tongetongan na perlu eh e, e ibegau nah ya kia ya, nari kotomelo lausi ta pengalat Taala eh perlu tu ero ipakacingi. E, sininna atitta o takta sininna lan rualete ya manang secara rohani harus dibersihkan ah jiji setengah tengah nama lamu tampuk na malamu hikmana yero jinni jadi eh tanya mau bawang papa pacir itu buta na sebab ibisena limata ta ibisena eh, makalimo mo na to na tumagan na mabisa na. eh na iya kia ya. setengah tangan na narik kumilo eh, iya lahi kemana ang kamanang betuan na yero ibisain na lima ibisain na rupa dan seterusnya yero narik ko ibisain bi dua lima ta <clears throat> memang pantas nasabah yang naruh dua lima ta biasa tuli karawa sewa sewa ya nerima pakai karawa si dia sewa sewa nak kong keruntu, nabi dijajur sewa sewa mega rotakna angka awuna angka bungkana angka agana na yakia na sebab meloki karawa dan peduli tapi karawa bama ni ah, jaji yang katoni mak depe rukulimata e awuna bungkana kuto perilene Yan rasa bak na ah nari berlua betang nang e eh, mak bisa lima tahu e eh. ni yakia ya, setengah tangan na tenia ya mu pakai cingi lima e boleh di sini na rota rota e awe e bungkai e angkat kuritu na tampu hikmana pacing wi atie e eh <coughs> na yakia ya, angkatir itu eh hikmana bara aya naka jepu-jepu iro limata angkatir tu hikmana serikua mangi iro limata wedingi ikuasai aya na puji jepu i anu tasitina jae aja na puji karawai anu sitina jae aja na pogau i sininna anu tasitina jae jadi ஐயா ரொலியமே வியாசனை பார்க்கத்தவே மக்குறுப்சி மாலை தீன நகரேன் ஏ இனரோ வியாசலிமே நான் பார்க்கத்தவே மரம்போ மாலை தீன தவே எம் பூனை பதான ரூபத்தவு டான் சபகைஞா டான் சபகைஞா லிமமான ஆ ஜஜி ஏ நரிக்கோ இபிசெய்வி டுவே பலப்போல் லிமத்தா ஏ தனியா து பாபா மக்கரே நான் சபா ஏ தலிக்கராவை ஜோ ஜோ நெய்யக்கியா அங்கே திருத்துமா பத்துவாங்க makre ia naru lima setengah tengah na besalat dek kejepu jepu besalat dek kakarawa karawa besalat dek sakarupa na pogau ah ha, jadi aku mak jin na itu wes tengah na seakan akan kita memohon kepada Allah agar supaya ia naru mata. eh aja na sembaran na puji na jepu aja na sembaran na puji na karawa aja na sembaran na puji napugo <clears throat> nariku matlimummu ki iro sitongetongan nariku matlimummu muki. e berarti secara fisik ipa kacing iro sinin na bau angkai boleh riisita makuto paro boleh dilan nasumpata. sumpata iya e wedding e jaji mapamula boleh dibuata. nah Setengah tengah na, tanya mu abang, akan cingen na isita, akan cingen na sumpata, eh akan cingen na betangan na awang ingen na, berak mawangi wiyero, eh bau na, eh anu ta, na pesat ta, na kia, eh setengah tengah na telimo mu, eh angkatir tu sit di tanra, serikua mengi, narikua say lilata, yero lilata ajak na sembarang na pau ajak na sakko ni aga sebab na na sebab na reku sembarang na pau wedi jaji engka tahu ma tu tersinggung kro? wedi jaji engka tahu ma tu majana sedih kro? wedi jaji engka tahu ma tu mengelekele wedi jaji engka tahu ma tu makadae ma kesilan jaji bai dosae na sabari lilata jaji harus tengok nama telimomo eh eh sebagai simbol angker itu mencari simbol maka dia perlu ikuasai lila tai di umma selenge kata desa nabi nabi ta menteri sana uterangkan ki maka dia eh eh agar eh, salah sewana eh napa kita wenar komelo boleh polir sininna susah-susah maka dia amsik alai kali sana alitu tiwi lilamu nasaba iru lilai dingin mancaji salau nariko anu makanjak tuluri pau ni ke teman caji bali ridi nariko anu de gaga buat na tulina pau <clears throat> nomor telu eh isu nak tu tu saya mengisungi so betan ibu tamai we inga eh napa eh yiso lilalang Ah, ye pani pajai miso lalang nak kengka pakur pada saang ilalang. Mapese ni kor ilalang ah ha, ya peruan ni pe masuk. Nah, secara fisik eh ye ye eh ir ye naritu ipacingi wi ingat ta abu angke kor ingat ta abu angke mak depe ilalang na ingat ta ye nari pacingi. Nah sabah narikomega abu koro wat di berkembang biak bakteria wat di berkembang biak virus ekoro na iya kia ya. tania bawa sitongenna apa kacingenna eh sininna rota rota angkerenna ingat ta eh sitongetongenna yero ya mangiso-ngiso eh sebagai simbol maka deh dek napa aja mesti kuruki pengalat Allah ta'ala na sebab angka pa pinyaman na weriki isi di dia ni rulle misang ero maka de angka na dia na na ritu ko digage inga ta ya na ritu nyawa na weringeki pengala ta'ala jadi musti ijagai wisi bawa cing iya nyawa na weringeki pengala ta'ala aja betang nang eh nangka sebab betu eh na ni sukuruki e eh, ia pamasena pengala taala na sebab ia malah desenak betana risesena e eh, rupa tau we na rekodega ga e iro e maberumperunge e eh na ga ga tu de na wajiri sempaja de na wajiri sekena mala mati ni kudini ga maberumperunge jadi ia na ro betang nang eh mesti risukuru kiwi papinya mana pengala Allah Enar Inartu pa penyamang nyawa na wirikki puange mesti dijagai wisi bahama deceng iro nyawata perlu dibutang nang ipake untuk makasiwiang lori pengalat ta'ala dan sebagainya <clears throat> nomor apa sini keling kaleng malebiku mak julumata tahu we ah aga akata nama mak julumata tahu nak nak na julumata we na sebab ina roh eh rupata ena ros tongtongna bagian tubuh kita yang paling pertama menerima segala macam akibat e eh, betangenang e eh, makawi rupai jolo imun di pinecekong e rupai jolo nakenna awu e eh, makotor, e nakenna ki betangenang e e e aga susah e tepak jolo rupai mu bairo tapangkek kirupe baik mundi pi eh nang nang kama eh sana, nang kaki lan rualeta lenge Nah, iro mak julu mata eh mak julu mata angka kro kata mata na basa ugi eh aga akatane eh. ye ya naritu barat rijagaiwi matata ajak na kita kita ajak natalina tolina sapa aja can atau weh aja natulina sapa kekurangan atau weh kekurangan atau na alena na sapa maka dia kesijiru ya asalaku barang kesia asalaku na dia nang bisangi maka dia asalaku pele yero ah ha, jadi nak kumat juluma tahu eh yero angka koro mata tanakan na to eh betangan nang eh eh eh eh uh, hikmah. Sining itu melebih kong ke hadir. Eh ribisena eh dua lima gang kasiku. Ah itu jelas nak karena pada toha alime dan re onange ayah ro esiku eh, ta eh, lima telot tu siku ipake betang nange masapa ipake eh, eh bertangan-tangan memanfaatkan eh, potensi-potensi tubuh kita akhir biasa eh limai monro jadi nareko angka tahu mawatang biasa yero yero limana mawatang kang kesikuna ah jadi nak nak nak pitangi watana imak gima pancai ya regi a kena go kengi ya ruliman naro. Nah sining temu lebih kongkeng hadir. <clears throat> Tentu hikmah daripada bisena dua lima yang hari itu serikuan mengenari sadari maka daya setengah tengah na kekuatan angkai akur dua lima ta perlu itu petuang nange yawasi di nawding ipa joka bawang sesuai keinginan yang ada dalam hati kita di nawding apa kur musti petuang nange eh ah iya naro eh, eh, eh, eh, eh, eh. Ya naro dua lima eh wedding menyalurkan kekuatan kita eh ya naro dua lima ta wedi betengenange bantui pada terupa tau jaji nari kuri bisaiwi eh Petani di pacing wi pole risininna gok gok maja e eh, aja na pogo on maja na yakia ya. na riku ijen ne kiwi juga berarti bahwa kita mengharapkan yang terbaik yang dapat dilakukan oleh kedua tangan kita sampai siku itu eh mana sini tu malah bikin hadir ibisena ulue eh. Ha, tentu ye mak kada ki e, ya ulu ya. Mandari itu harus bawa rupa. E. Mula-mula nak kena apalah. Mula-mula nak kena au. Jadi eh isapu itu ya ro wae ro e, ulu ta. Nah, aga akatan ye. Aga ke mana ye? Isapunna ulue ye naritu ipas eh, eh betang nang ilati wiro otak ta serikwa mangi <clears throat> ayak non ruiwi pikiran-pikiran masalah ayak non ruiwi betengenang e eh, eh, eh. otak oh, maja aja non ruiwi rencana rencana ia di ini si cocok si bawa keadaan na umat na jadi setengah tengah na agama tanah pak guru ki makre <clears throat> narekomelo ki pegau anu penting pada pada na kena na sempajang eh eh mesti pekacing mana ngejolo iro pikirata pekacing yo tak tak boleh di sini na iro pikirat pikirang masalah pikirat eh. pikirat maja eh pikirat pikirat de eh, gaga dasar nak kuritu sini kemarin kalinga malabi <clears throat> eh agak tu siro akatana nari bisa cerita ah setengah tengah na ye yeah. Eh bisai ibu cili e eh. tanya tu bahawang isali wenna yar bat batana bagangi eh, mundri e eh, mundri du cili Angkat tu bagai yo lokoro mai galaku leku na Eh pa biasa tu tu mai ga koro Eh nak kena awu nonri maserang awu koro e perlu tu e ipakaci ya pakaci ngero bagian depan na aja nih mundri mi bawang mundri na ba du cili e Isa pergi baik. Nanya kia. Lah, Pekas perlu tika apa ya. Kelicuk cek dek do cilik korong ke mana koro. Eh aga sena awuga aga ga. Munro koro eh dini. Eh makacing. Do cilita ilaleng. Isa liwang. Nanya kia. Lah, Pekacingan do cili ya. Eh. Setengah-tengah na mancaji biritu. Simbol tandra. Maka Perlu ya ro. Eh ripakacingi peringkelingat tei di umat selenge pole risininna anu temaki guna eh? ipakacing peringkelingat ta boleh di anu tesitina jai eh? ri pakacing peringkelingat ta di rahsia rahasiana tau we eh? pole ri anu na subbu subbu e tahu eh, aja na temelo mana mingkelinge aja na temelo mana misengi e. ipacingi wi peringkelingat ta mengkelingai akurang-akurangan na nani atas salan na pada tarupa tau. Nah sabarin itu insya Allah. Nama kesing asipa bintu-bintu tak pada tarupa tau. Nah sebab dia nak agak tahu betang nang kadaiki. Eh kaculit-culit tu hai ye Eh, eh sakarupa tau ha. Nah dengan demikian. Eh betang nang dikis salama. Boleh dosa-dosa eh. Boleh dosa-dosa eh, eh. daripada tarupa tau. Iru bisen na aje we na saba iru setengah tengah na aje ta biasa lah dek nak narota. Jadi pantas-pantas narik ko na suruh ke agama ta bisa we aje tek kalima sesuci wani. Na iya kia ha hikmah na iya ro nari bisa aje we iya nari tu sari kuam mengi nari pabelai iya ro aje ta iya wedinget tiwi watakaleta boleh ri anu tempat dinger jokai iba belaiwi aja eta pole ri sininna anu tasitina jae ri lawi anu tasitina jae ri jokai akro mai sininna rupa-rupanna dosae nennia adu rakange sining to malebi maring kalengae eh aku ni kapange ri pacapu pembahasan ta ISW eh mengenai jenne eh, eh. eh betang nangi aga kuange akatta na tuma jenne aga to kuange hikumane yero jenne eh na malad manaha na petuk petuk kengaga mata bahkan mancaji sarai nari kutu melama sempajang dia nasi sempajata nari kudu gaga jenne ta asikuniro Umuari makiguni pada risi tamanang bila itu pikus tak ada. السلام عليكم ورحمة الله